mangi cae tui endormigi. Ciu tio causas prem sonjoin? Multae homoi en diversae landoi opinias che endormigio tui post mangio causas prem sonjoin. Ci tio estas antiqua penso inter popolanoi, tamen, ciu tio effective estas vera? Ciu vesper mangioi influas onian dormadon? Ciu luncio en malfrua vespero povas frenesigi onia in sonjoin? Faca usona revuo pri psicologio anto nelonge publicigis studajon pritiu curiosa temo. Ne esas facile trovi trafan respondon se oni consideras che sonjo estas suffice subiectiva e mensai productoi. Facte, de longa tempo, oni clopodas compreni ilian precisan mechanismon. Du aspectoi estas considerindai. Unue, che iui chemiae substansoi certe povas recte influi dormadon cae sonjadon. Plurai el tiui esa suffice conatai contra o malaria e medicamentoi, exemple, ancao drogoi usatai contra o depressio, kiel la conata fluoxetino, cae la moderna contra o diabeta drogo semaglutido povas estigi prem sonjoin. Ču povus esti ancau en nutrajoi substansoi kiui en simila maniero influas la sonjoin? Oni ja scias che kafo cae alkoholajoi modifas la qualiton de dormado, cae seque povas causi prem sonjoin. La dua aspecto estas la effico de iui substansoi kiwi causas mal confortan digestadon. Iui spizzajoi, exemple, povas pli grandigi la quantum da gasoi en la intesto, cae causi svelon cae ec doloron en la ventro. Eble tio relatas al prem sonjoi. En la menciita usona esploro, oni arigis pli ol mil homoin. Unu triono el ili menciis prem sonjoin, sed nur quin procentoi atribuis tiaen sonjoin al mangioi. Inter tiui, kiui suferis prem sonjoin, plei ofte ili de dolciagioi cae lactajoi. Fructoin, vegetajoin, cae teoin, oni associis al pli agrablai sonjoi. Nu, sen consistai concludoi. Tamen, relate alla malconforta digestado, la datumoi estas pli concretai. Inter homoi, kiwi ne toleras lactozon, exemple, ocases pli da prem sonjoi. Crome, se oni mildigas la symptomen de misdigestado, tiam la prem sonjoi ne ocasas same ofte. Cae se aliei nutrajoi causas al iui homoi mal digestadon, tiam versaine ili povas causi ancau prem sonjoin. Cae generale, cetio ocasas pli ofte inter homoi, civi cutimas mangi en malfrua vespero. Malgrau la malfazilezzo trovi precizen respondoin relate mangion cae sonjadon, shainas tamen cae la popola credo pravas en cetiu ocaso.